Spojrz na mnie, powiedziałeś Żydowski sługus Ilu ty w życiu widziałeś tych Żydów Występuje Billa Apatia i pesma e, Rasizm. rasizm. E, a e, ja sama do was podsjetim, slušate naravno emisję. Ne pitaj za Polsku, šesti put. Sa mną je Maria Poliakinia, koja je deo kolektiva Rozbrat i z Poznania. Da, jesam. <laughs> e, Sad ću malo da vam kažem šta radimo tamo u našom prostoru. Na skvotu. Da, da, da. Imamo, Kaži. E, što je najvažnije, e, ovaj, e, Rozbrat je smeštaj za, životinski smeštaj za više od 20 ljudi. E, posle toga imamo anarhističku biblioteku, infoshop, sito štampu, kafić, alternativan kafić, veliku koncert, e, salu za koncerte, malu salu za koncerte, umetničku galer, galeriju, prostor za bicikle i što najvažnije, e, svak, svaki utorak imamo susrete a federacija, anarchistyczne federacje. Jedno je sam kod vas e, popravljala bicikl. sam bila zadovoljna. do, to są ludzie, koi są ludi, da. <laughs> Oni se bave tim i to je njihov život, da, te bicikle. Da, da samo, samo da vam kažem kako to izgledalo. E, imala sam neki problem z biciklom, pukla mi tamo nešća jedna życa. Mm, czula sam od nekoga da na rozbratu możesz da popraviš bicikl i oni od tebe ne uzimaju uopšte pare. E, pa sam donijela svoj, popravili su mi bicikl, popili smo pivo, sjajna atmosfera, da, da. super, ništa nisam naplatila, a to zbog toga da sve se pravi za javnost, jel? Da, da, da, da, da. Svaki petak, svat, svaku, svaki petak, svaku subotu radimo koncerte, to su manje više uopšte m, mm, pankerske koncerte, ali sledeću pesmu koju ćemo da slušamo, to će biti reperski band. Koji reperski? Za, da. To jest za mnie jako ważny band. I oni są z Gniezna, to jest grad blizu Poznania. Najstarszy. e, nasza nasz główny grad naš glavni, u Poljskoj. Na, grad i to su, to jest basz alternatywa. To jest, znaczy to jest reperski band, ale alternatywa basz. Zove se Kartel. I što je zanimljivo, u toj pesmi oni spominaju rozbrat u jednoj rečenici. Može, mo, ne, ne znam da li ćete prepoznati. A šta ali priče, da pričaju? Oni priče, pričaju tu smo, e, grad Poznanj, skuod rozbrat, ovo je mesto u kojem postoji briga za, a, e, za ljudske biće, nema muri na, u ulazu, niko te ne proveri, mislim, sve je moguće. To Onda je to. sada baš alternativa baš, kao što si rekla. Poslušajmo. Nisko, często, węszysz, węszysz gęsta Większość tych niekumatych, jak i setki wariatów Tam jeszcze straty, to pot, pot, pot Wysoki pot, spoty W drzewie nocy zdążysz za tym Pytam, czy wiesz, jak posłam się twoje Pod ziemią, na której stoję, tylko czekają, wystoję Pierwszy lepszy pojeb zapierdala tak jak ciebie troje Lub czworo, on ma głowę chorą, ale sporą Patrz na usta jak pierdolą, wszystko pod kontrolą Skurwysyny nie się szkolą Ruszcie głowy, wasze chuje Ja nie żartuję, nie plepuję, tu pestruję stale Swoje znam, swoje głowy fale Pierdolę i koszty żale Ja wolę gnieździeńskie bale Gdzie wciąż podwyższamy skalę Żadnych ale Śmieszą ci, już sztuczny rywale Co chcą na siłę udowodnić, że już są dużo dalej Jadę dalej na nas kanale Ze spokojem 7 dni tygodnia Sata nagadane Jadę dalej Mamy sprzęty inwestowane Ramy jakości inaczej uzyskane Jadę dalej Każdy koncert, ale konkret To nakręca nie w czasopismach portret Jadę dalej ze świeżym materiałem Nowy album, energia potencjalna kartel Rivera, reprezent kartel W imieniu prawdziwych podziemnych kapel apel kumate bandy katem Grać od których albumy na półkach z ratem Mam cel, maczam palce w walce z szajsem Wkraczam karce żartem łajzę Jest was paru, a kilku raźniej Dawać w pizdę najwyraźniej Wjeżdżam, teren Polska, miasto Poznań Spłod rozwrat to miejsce, w którym o człowieka troska Ten tłum zbuntowany nic tu nie robi na pokaz Dla nas staranie, promowanie miejsc Gdzie wszystko co nielegalne, legalnym jest Na wejściu lud, nie czepie ciebie Na koniec, jeszcze jedno zdanie chciałbym rzec Zazdrościć to ty kurwo możesz klimatu na imprezie, na której gramy koncert Proste kurwa Proste, tak Polski miejski rap, więc to jest rozwojenie jaźni Polski miejski, gdzie ziejski Inny niż każdy TPS, taster Bez inspiracji, własnej kuracji Pierwszy twierdzące jest tak samo Teraz na przekór bytą zawsze Na przekór samą z przekonaniem, że nie na darmo Prawda, karmą, zamią, niech się karmią tlen Sens sala świecie, no sensu MNSN Tu walka o byt jednostek, tysiące różne sposoby Jeden cel, antystandard, kontrabanda, kartel Sposób mam, hobby mam, rap skład, co ma plan Mam, nie podda się jak ten sam na sam sama ma głód Cecha nabyta, walka obcia zaprogramowana My kontramacja pseudoartystów grupa My kontra, by ten rap nie upadł My kartel kontra, kontrola jakości My kontra pości, syntetycznej miłości My kontra fala, ilości kiczu Boysbandów, hardkorosów, odkręcania pitu Ej trzeciu, nie kibicuj, nie licz też na tak kibiców w kanale nadal nadal w kanale Ze spokojem 7 dni tygodnia, sata nagadane Jadę dalej, mamy sprzęty inwestowane Rapy w jakości lepsze uzyskane Jadę dalej, każdy koncert, balet konkret To nakręca w czasopismach portret Jadę dalej, ze świeżym materiałem Nowy album, energia potencjalna, kartel E, i jesteśmy smo ponovo tu na za Polsku, i imamo isto e, na Facebooku, napijaj za Polsku, Radę Emisja. Ako i neka pitanja za nas e, ili za Mariju, možda mojeg danasznik gosta, e, slobodno pišite. Možete isto da pišete na, e, pišete na mój mail zuzandella 2l at gmail.com. I mi danas e, pričamo o jako interesantnoj inicijativi u Poljskoj, e, što je e, skwotowanie, da, tako se kaže? Squatting. Squatting. squatting da. I Marija objašnjava kako to izgleda sve u Poznanju na skvotu Rozbrat. I meni to sve zvu, zvuči jako divno i biblioteka i koncerti i pub i puno različitih inicijativa. To je mislim raj za ljude koji se bave alternativom. Reci mi, mm, jel imate tamo nekih problema uopšte? Pa da, imamo jedan veliki problem koji je to da hoće da nas prodaju. I prošla je još, e, prošla je jedna aukcija, niko nije htio da kopi taj prostor, inače prostor je preuzela banka. i sad hoće nas prodaju, mhm. niko nije htio da kupi taj prostor, a mi smo napravili dve velike demonstracije, baš velike, to su bili, ne znam, 3000 ljudi, to je bilo baš mnogo, ali nisu hteli da, da ga kupe ne zbog toga da smo toliko opasni, mislim jesmo, ali ajde, jesmo, to, jesmo, pa da. Ali, um, ali zbog toga da m, mm, nije još završen prostorni plan za tu okolinu. Tako da uopšte kupac ne zna šta može tamo da uradi. Tako da zbog toga još nije sigurno da li neko hoće da to kupi ili ne. Pa dobro, ima vremena, pa neka da, da razmisli, da, ali dobro. na, na kraju ajde da iskreno kažemo da u stvari gradske vlast, gradska vlast nasuprot svojim sobstvenim izjavama ne žele rozbrat, ne želi da podrže prostor, niti e, razloge njego, e, njegovog postojanja. Nema mesta za nas tamo gde smo trenutno, no, nema mesta za nas u centru grada. Takva je u stvari e, gradska politika. Dobro, a reci mi, e, zašto bi trebalo da ima za vas mesta? Bo, zbog toga da smo, e, da sve radimo bez profita, da? da smo drugačiji, um, da se ne uklapamo u ovu komercionalnu sliku poznanja, da smo u, na kraju smo politički centar, da se bavimo tim stvarima kojim drugi ljudi se ne, ba, ne bave. Ko, mi smetamo tim ljudima koji su koji hoću samo pare, da. Mi smo, mi smo kao, da, manje više zbog toga. Tako da, to sam htela da kažem, da, to sam htela da, da kažem, da čini mi se da u stvari vlast želi da očisti centar grada do temere, da bi postao beskrajni shopping centar. To mi se čini. Da. Strašno. Da, to strašno bi bilo zvuči, baš ali usta, da, da je istina. I sad ćemo da slušamo još jednu pesmu. Da, jel donijela da, si još nešto? Da, da, da, donijela sam pesmu E, benda Masalat Sound System, koje muzyczki kolektyw, kolektiv koji se bavi različitim vrstima muzykę, to je kao elektro, etno, raga, punk, hip-hop, Nie znam kaka to objasnim. I pesma se zove 20, 21. E, vek i e, da, i kao jedna rečenica, rečenica iz te pesme to je političari, e, podsmevaš i ko, ja mislim da su poličari najgori ljudi na svetu, uopšte tome priča. Jer jesu? Mm, Tako mi se čini. Mislim, je, si, jesam sigurna, da. <laughs> Dobro, svaki može da... Proceni sam, Proceni ali da. sam, a mi slušamo Masala Sam System. Amerykanie pozostaną w Iraku i przekształcą go w demokratyczne państwo. Rozpaczy towarzyszyła także wściekłość na Amerykanów, której dali upust krzycząc precz z Ameryką. smo ponovo tu. E, Zuza Szmanowska, napitaj za Polsku i mój e, današnji gost Marija Polijakinja. Bravo. Maria the Polish Girl. Pričamo danas o e, skłotu e, Rozbrat u Poznaniu e, i sad htjela da mi kažeš e, malo o tome koje su vaše glavne ideje. Pa da, mi smo protiv, e, rekla bih da mi smo protiv obhođenja prema gradu kao da je shopping centar, protiv prilagođavanja svega velikom biznesu, protiv uništavanja socijalnih centra i za odbranu mesta kao što je Rozbrat, u kojem a, društvene, kulturne, ne znam šta, političke uopšte funkcije se pa mislim se nekako pro poklapaju i rade zajedno. Tako da, mm, kao i kao naša kampanja za odbranu Rozbrata e, kaže Rozbrat ostaje, povratimo ulice. Tako da uopšte htemo da kažemo da, da, da grad je naš, ulice su naše. I to htemo da... I stalno se da bunite protiv nečega. Pa dobro, treba da se buniš. Mislim, to je jedna od najvažnijih stvari u životu, da se buniš. Jer nije naj... Mislim, svet nije, svet nije najbolji, to svi znamo. Naravno. Tako da... I to se sve sklopa sa pankerskom ideolo ideologijom. Ja. Pa da. Ja to uopšte ne volim. Ja, ja uopšte ne slušam punk rock muziku, ali da, mm, treba da, da da, da punk rock scena je povezana sa anarchističkim političkim pokretom, za squattingem i tako dalej Tako da sad ćemo da slušamo još jednu pesmu e, El Banda. E, pesma se zove Malo A samo mi kaže još, ja sam isto živela u Poznanju neko mm -hmm. vreme i e, čini mi se da Rozbrat baš se smatra kao pankersko mesto. Jeste, da, što e, meni je žao, misle... meni je žao da je tako, ali e, trudimo se e, da se malo više otvorimo. Radimo neke elektronske žurke, neke ovaj, reperske žurke. Nisu svi pankeri? Ne, nismo. Ja nisam pankerka. to już što vidim. Da, nisam <laughs> pažnja. Malo liczy, da vam kažem. Pa no dobro, ale malo, da. <laughs> Onda slušamo Albanda i... Malo ogledalo. Malo ogledalo. No. Spójrz w lustro, czy nie widzisz jak twoje ciało się rozpaja? Jedno myśli, że musi być lojalnym wobec sprawy, nie pogwałcisz praw, drugi czuje, że nie ma szans. sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż każdy miał nóż. Spójrz w lustro, czy nie widzisz jak twoje ciało się rozdwaja? Jedno myśli, że musi być lojalnym wobec sprawy, nie pogwałcić spraw. Drugie czuje, że nie ma szans na zrzucenie płaszcza norm, a wyłasi nadmierną empatię w snach, a wyłasi łzami oko w oko. tutaj za Polską, Mismo Owde, e, Zuza i Maria, która jest moja gošća, što kažem svaki put, ali mislim da trebam da ispoštujem moju gošću. Ja gošć. Da. I e, teraz sam da pređem na jednu temu, jer baš smo pričali o idejama i o tome čime je squatting uopšte u Poljskoj i mislim uopšte u svetu. Dobre. A sada zanima me najviše jedna stvar i to sam ostavila za kraj. Kako izgledaju vaše žurke na rozbratu? Pa, e, žurke su najbolje na svetu zbog <laughs> toga da možemo da radimo sve i svašta. E, tako da posle svakog koncerta svako, svako, svaki ko hoće može da pušta svoju muziku, radi mislim neki performance, što god hoćeš možeš da uradiš na razbratu, samo treba da imaš neku ideju i to možeš da uradiš. Tako da e, posle koncerta imamo ponekad, ne uvek, ali često imamo te after parte, after party, tako se ne kaže na srpskom, ali ajde, after party. After parties. Da. <laughs> I, uh, I tu jednu pesmu sam izabrala da slušamo, uh, to je pesma Supergirl and Romantic Boys. Ja tu pesmu inače ne volim. Ali, ali toliko, ćemo da pa, slušamo. Da, ja sam nju izabrala samo zbog toga da toliko često smo nju slušali na žurkama da je postala kao, kao himna. I smučila ti se? Mi, meni se smučila. To je, ovaj, ovaj bend je jako smešan, oni se više zezaju, Oni su postali negde 89. ne znam, to je ovaj, prva fala elektronske muzike, New Wave, neki da, New Romantic, neki New Romantic, nešto ovo ono. Oni su bili dosta poznati, to pa je da, alternativa, jesu, jesu, ali... Nisu nikad izdali ploču. To je, to, to je zanimljivo. Svi znaju njihove pesme, nikad nisu izdali ploču. Pa dobro, sada u dobi interneta, MySpace-a i svega da, sve je moguće. Da. I to da band bez ploče postane... Pa da, to je mnogo smešno. <laughs> Oni, oni su ovaj fazon New Romantic, da? Pesma se zove Mir, spokoj na poljskom. I, I to je opšte zezanje, to ćete odlučiti kad ćete slušati pesmu. Ajde, uživajte. U romantici. Dzisiaj naszek e, razgoworam e, z Samarią i z rozbrata i z Poznania. Mm. E, pusty pesmu za tebe i za mena Za mena i za tebe. Natalia w Brooklynie. A to za to, da to je priča o devojci koja je došla u Brooklyn da zaradi malo kinte. Onda... ne može ništa da se zaradi. <laughs> ne, Ali... kaki to od nas Beograd. Ma, čekaj, čekaj, čekaj, imam priču, nemoj da me prekinješ sada. Ona je naša heroina, zato da je emigra emigrantkinja, što i mi smo ovde. I no. e, joj je bilo puno teže nego nama. E, I o tome je ova stvar. Ona tamo ima različite awanture i nije baš róży często. Ali nama je, mislim, dosta dobre u Beogradu, ja. Po meni je odlično. Meni no je odlično. Beograd, ja sam se zalubila no. u Beogradu, totalno. Što najviše voliš u Beogradu? Pa, znaš šta, meni se najviše da padaju ljudi, kao i uvek, u svim gradovima u kojim sam bila. To je, stvar je u tome kakvi su ljudi. U no tome je priča najviše, tako mi se čini. Da, mi smo Slovani, pa se dobro, Slovenke da, smo, pa da. se dobro sklopamo ovdje. Da, tak. slični smo, ali mi, Poljaci su malo hladni. Poljaci su jako agresivni, zato da, da nema sunca. Možda zbog toga da nema sunca, ali da, ovdje ljudi su više otvoreni, zezaju se i tako dalje. Tako da meni, si, meni se dopada Beograd i uopšte Srbija. Da. Da, i tako ćemo da pređemo iz e, hladnog Beograda u vruć Brooklyn. Ajde. Konsorcjum Sztuki Niebanalnej El Dupa przedstawia Natalia w Brooklynie, odcinek pierwszy. Już. Popatrz proszę, tu jest nasza Avenue Niedaleko stąd, w dwupiętrowym domu Mieszka Łukasz Bułka z Nowego Dziennika Tu jest jak w domu, chociaż to Ameryka Pierwszą pracę miała w restauracji na Bronxie Bała się wracać po nocy pociągiem Poza tym łapał ją za pupę szedł jak to u Włochów Znalazła coś innego, rzuciła ją bez szalu Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie pamięci nie zginie Ho, ho, Natalia Natalia, Natalia w Brooklynie Ona nigdy, nigdy W naszej pamięci nie zginie Ha, ho, Greenpoint, Greenpoint jest wielki na wieki Największa atrakcja światowej turystyki Turyści tu spędzają przeciętnie 8 lat Mimo, że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat Maszpeć na Queensie albo cuda na Jackowie też jest cudownie i czego mi nie powiesz, ale ona jednak na to miejsce trafiła i tutaj chyba będzie żyła. Natalia, Natalia, Natalia w Brooklynie. Ona nigdy, nigdy w naszej pamięci nie zginie. O tak, o tak, o Natalia. Koniec odcinka pierwszego. To je bila priča o Natali, koja je došla u Brooklyn da zaradi malo para i... Како <laughs> no, też jakie żywot. Теш, też jakie żywot, баш. Стано... На Da. U inostranstvu. U inostranstvu. E, I ja sam htjela da napravim neki mali prelaz, kao što znate da kod mene ništa nije tako iz vas, duha sve ima neku svoju priču. To je bio Kazik, e, a sad još jedna pesma i e, počinje se ovaj kutak e, Jugotona u mojej emisji. E, Kazik e, isto jest, uczestvovao u snimaniu e, plocze Jugoton, to je bila 2001. godina kad su izdali ploču Jugoton u Poljskoj sa pesmama jugoslovenskih umetnika. Jako je bila popularna. Jako je bila popularna, a sad će biti najveći hit. Ja nisam ga puštala e, još nikada u ovoj emisiji, a baš e, mislim to je bio prvi single iz ove ploče i najviše da, je bio popularan, svi kod nas e, jako svi dobro poznaju ovu pesmu. Uvijek je 1, 2, 3... Malčiki. I e, ne treba da se prevodi tekst, nećemo, jer baš je tačno preveden, mislim. Jeste, da, odličan je preveden, je preveden. Da, i nadam se da i vi ćete uživati u ovom i zdaniu mm, nečega što poznajete jeo, to što se kaže kod nas da e, najviše zadovoljstva ljudi imaju e, iz pesama koje poznaju. Jeste. Pa znam ne znam, džuskajte malo. <laughs> Raz, dva, tri! Majsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek informacji szum Z radiem na uszach i wartości swej W pełni świadomy, świadomy, że hej Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się Bo do wyścigu każdy gotów jest Moi koledzy z lepszych najlepsi Trzydzieste piętro Biurowców szklanych drzwi Słońce zachodzi Minął kolejny dzień A po wyścigu Dobrze zabawić się Moi koledzy Bawią nocą się Bo to jest życie by korzystać zeń Папа люди, кружок, на который warta gra W systemie siła Płomienne zorze budzą mnie ze snu Giełdowy ranek informacji szum z radiem na uszach i wartości swej w pełni świadomy, świadomy. i mi się vraćamo no. to e, je bila pesma Malčiki i poljski jugoton. Nadam se, mislim, nadam se, e, prenijeli su ovaj jugoslovenski klimat. Jeste, jeste, u stvari to se osjeća ovaj, ova energija, sve to energija. u toj pesmi. Da, da slovenski duh neki. Da, da. da. A sada e, bit će Brigada Kryzys, koju znam, jer sam čula od vas da baš volite. E, I mi volimo, to je jedan od mojih omiljenih bendova u stvari onda dobro da sam da, izabrala da, to. I ova pesma je odlična. Ali nećemo još o tome šta će biti. E, Brigada Kryzys. To je band e, koji ja smatram za neki od, od kojeg puno stvari na poljskoj alternatywnej scenie krenulo. I danas jedna stvar iz albuma Cosmopolis, e, ali starija nego sam album je, album je e, izašao dwa meni se čini, album Kosmopolis e, Wojna, znači znaczy rat, Negdy mi se upetljao početkom ove nedelje i stalno e, sama sebi pevuckam negdy u tramwaju, na ulici ovu pesmu, e, a m, mm, posebno ovaj komad sa saksofonom, koji te za tren tak e, čuti, e, Wojna, m, mm, pesma priča o tome šta će se dešavati kada započne rat, ako. I e, što je interesantno, e, za ovaj e, single ploču ona je bila snimljena u Beogradu, Jesi znalazła to? Nie nisam. Pa, czuj priču. Okay. 81. godine Brygada Kryzys e, je doszła u Beograd e, da nastupa na ma mlade polskie kulture ili e, u nekim informacijama może znaći da to je bio festiwal mlade subkulture polskie. Mm. Da. I to je u stvari bila prezentacja polska antykomunistyczne rewolucje. I samo da vas podsetim, e, jer možda nije to do kraja jasno, da u Poljskoj komunizam nije bio toliko ružičast što u Jugoslaviji. To mora da se prizna. Totalno drugačija stvar, nemojte da mešate. E, I e, kada su umetnici većą grupą putowali za Beograd i z Polskę, autobus su zaustawili nasi czeszki przyjacieli, carinici, na mostu przyjacielstwa u Cieszynu. Super mesto za dogadziej. <laughs> most prijateljstva, ali baš su tamo nama napravili malo problema. E, svi materijali brigade Krizis e, su posmatrali kao faszystyczki i uzeli su im sve što su imali e, sa sobom. Konačno Brigada Kryzys je doputovala u Jugosławii avionom. Nastupali su u Beogradu dwa puta. Jeden od koncerata bio je snimljen, kao i materiał za ovaj single Rad, ploczu Wojna. I Brigada Kryzys je podpisala na kontoga kontrakt za Jugotoną da bi bilo sve povezano, to što ja baš volim. E, dali su nekoliko intervjua za jugoslovensku štampu, za najvažnije jugoslovenske novine i postali su tema meseca ovde. O, ja, nisam znala. Da. Czekaj, dalje. Nakon toga vratili se u Poljsku i planirali su put u Holandiju, a posle toga hteli su da se vraćaju u Beograd ali tokom noci 12. E, decembra na 13. decembra, dla Was pod 81 godzina, e, Tomasz Lipiński i e, Robert Brylewski, wracający sa żurkę u taksiju su saznali, da su u Poljskoj oglasili ratni stan i telefoni nisu radili, a tenkowi poczysu da blokirają nasze e, ulice e, i nasze polskie gradowe. E, I za to owaj jugosłowiański akcent dla nas, Brygada Kryzys, pesma koja to, co sad pustim ovaj snimat, nije baš to što su oni snimili ovaj put, to je nešto novlje, neki e, materijal i 2001 na početku, ali mislim e, da tema aktualna još uvek da, da. je situacija politička još uvek. Uvek smo u ratu. Svaki dan je rat. Svaki dan je rat. Tako ja mislim. I bit će još gore. Treba se borimo svakog dana. Da. I zato Brigada Krizis.